urtarrileak zortzi gaur asteazkena da eta hau berrio albistegia duzue, berriozar erratiaren albiste emankizuna, ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Ba, egarazi porraldiaren ostean, mendialdea askolako eta, eta berriozarko institutuko ikasle, gaur hartuko diote martxa kurtsuari. Bai Xabi martxa hartze honetan ez gara bakarrak izan gurekin batera mendialdea bat eta bi eskolako ikasleek eta Berriozar institutoko ikasleek izan dira kurtxoaren jarraipenari ekin diotenak. eta tokiko eskuntza elkartek antolatzen dituzten jarduerak laguntzeko 2008-garren urteko diru laguntza deialdia. Berriozarko udalak, berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri du, eskuntzaren esparruan egiten diren jarduerak sustatu asmoz eskaerak, udaleko auzo bulegoan, kale berri kaleko zazpigarren zenbakian aurkeztu beharko dira, ezarritako epea luza ezina izanen da, 2008-ko urtarrilaren amabostean bukatuko da ikaste etxeentzat eskaera EPA, dimila mala urteko abuztuaren nogeita maika, baina lehen egindako guraso elkarten ekintzak laguntzeko eskaera ere urtarriaren amabostean bukatuko da, eta iraila bendua bitarteko ekintzak laguntzeko eskaera ordea, iraila eta urria bitarte egin halko da. Eta berreozarren langabezia jeitsi bada ere, oraindik oso altua izaten jarraitzen du. Bai xabi azaroan, kaleratutako datuak aztertuz, berriozarren langabezitasa tasa jeitsi da, aurreko hilarekin konparatuz, emez hortzi pertsona gutxiago dira langabezian daudenak, ala ere, berriozarren langabezien kopurua oso altua izaten jarraitzen du, bi mila amabigarren urteko urritik langabezien kopurua ez da mila pertsonetatik jeitsi. Beno, Xabieta Kirolen atalau emakumezkoen kirolarekin irekiko dugu erre, emakumezkoen erregionalak. Zer, eh, zeintzuten azkeneko jokatutako azkeneko partida horretan? Bai, eh, esan bezala, burladezen kontra jokatu zuen pasa eh, pasaden eh, urtarriaren lauan, arratzaldeko so, eh, zeitardietan, eh, ripagainako eh, zera futbol zelaian, eta utz eta lau eh, izan zen partida honen emaitza, berriozarko entzate irabazleak. eta orain bai mendialdea kirol elkarteari dagokionean, saskibaloiko partidekin goazen aurrera. Bai, e, e, barkatu e, gizonesko seniorrak e, oberenaren kontra jokatuko dute e, urtarriaren amaikean e, berriozaren arratzaldeko bostak eta laurdenetan. Ordea emakumezko seniorrak San Jorgeren aurka hauek ere larun batean urtarrilaren amaikan hauek bostak eta hogeietan sandu zelaiko eh, zelaian. Eguraldi azmintzatzeko agunea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, garasi? Baixai, ba, zerua odeitxu edo oso odeitxu egongo dela, erdi mailako odeiak eta goi odeiak nagusituz. Ego osagaiko aizea ul bizia ebiliko da, bolada gogorrekin, baina arratsaldean indarra galduko du. Ta temperaturan aldaketarik ez. Eta hau izan da guztia gaurko albistegiari daukionez informazio gehiago datozen orduetan berriozar erratiaren sintonian FMko egun puntu edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.